tak si zarecitujeme Karmia Metasuta. Hm? Sutou srdce v čínštině nebo v sanskritu se lepší. Není <laughs> tak dlouhý, to byste mohli obojí. Čínštině se musí tak pum, pum, pum. kdo umí. Tak kdo umí Karania Metasita, nechtě recituje se mnou. Libor se to už naučil, doufám. <laughs> Namota se bhagavato arahato samma sambuddhase. Namota se bhagavato arahato samma sambuddhase. Namo dase bhagavato arahato samma sambuddhase karaniya matta kusalene yantam santam padam abhisamecce sako juce sujuce suvacho chasse mudu anatimani santu sakoce subaroce apakicoce salahukavuti Santindrioče, Nipakoče, Apangabo, Kulesu, Ananugindo, Načakundang, Samáčare, Kinči, Jéně, Vinu, Pare, Upavadejum, Sukinova, Kemino, Hontu, Sambe, Satta, Bhavantu, Sukitatta, Jege, Čipána, Buddhatta, ติตสาวาทาวาวาอนาเวเสสาดีฆาวาเยมหันตาวามัจจิมารสคาอนาคตุลลาดิทาวาเยวะอดิทาเยชดูเรวสันติอวิดูเรบูตาวาสัมบเวสีวาสัมเบสัตตา भवन्तु सुखितत्ता naparo param nikumbete nátimanyete katanchinam kamchi bhyáro sana patighasanya nanya manya dukham mičajíje máta yata niyam putta mayusa eka putta manurakhe evampi sababute sumanasam bhavaye aparimánam mettanča sabba lokasmin manasam bhavaye aparimanam udangadoče tirianče asambhadam asam asapattam thittam charan nisinno va sayano va yavatassa vigatamindu etam satim aditthayye brahmam etam viharam idam ahu ditin ditinchanupaggama silava na sampanno kāme suvine yagedam nahi jatu gambaseyam punaretiti etena sacheva na hotute jaya mangalam etena sacheva na nasantu sabu padava etena sacheva na sabbe roga upasamentute Je tady někdo student sanskritu? V Nepálu je ještě žijící tradice hm? sanskritského buddhismu. Jedně Nepál. Hm? Nikde jinde na světě to není. A v jakém slova smyslu žijící tradice? Jakože... Nevár, ne, nevár v údolí Katmandu dominující lid je, je nevár. Hm? Nevár, to jsou starý, starý národ, hm? který byli vlastně vládcové Nepálu hm? až po příchodu k šatriu z, z Rajistánu. A jejich jazyk je podobný eh, tibetštině. A myslí si, že byly ličavý dynastie, myslí si, že pochází vlastně eh, z, z, z ličavý, z Vajšály. Hm? Byli kšatria z Vajšály. Oni si zachovali eh, vlastně většina spisů, co dnes je známých ze sanskritu, hm? eh, restaurace buddhismu, vlastně to jsou všechno, většina, 80%, no, 85% je všechno z Nepálu. U, právě u těch nevarů to naš. A oni mají kult hm? eh, bohyně moudrosti Pragya, který říká Paramita to je stejně jako Sofie, krásná žena. Hm? Než recituju právě, tak třikrát zdravěji bohyni hm, moudrosti hm? tímto způsobem. Om namo bhagavatyai Arya pragya paramitayayi Om namo bhagavatyai आर्य आर्यप्रज्ञापरमितायै ॐ नमो भगवत्यै आर्यक्रम प्रज्ञापरमितायै आर्य आवलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरं प्राज्ञपारमितचार्यं चरमनो व्यावलोकायति स्म Pancha skanda stamša. Svabhava šunyan pašyati sma. Iha šariputra rupam šunyata šunyata eva rupam. Rupam naprítak šunyata šunyata já naprítak rupam. Yat rupam sa šunyata já šunyata tat rupam. Evameva vedana samgya samskára vigyánani, iha šáriputra sarve dharma, šunyata lakšana, anutpana anirudha amala, avimala anuna, aparipurna, tasmát čáriputra šunyatája, narupam na vedana, na samgya, na samskára, na vigyánam, na čákšušotra grána džihva, काया मनांसि न रूपशब्दा गन्धारसा स्पर्ष्टव्या धर्मः न चाक्षुर्विज्ञानं यावन् न मनोविज्ञानं न अविद्या नाविद्याक्षयो यावन् न जरामरणं न जरा मरणाक्षयो न दुःखा समुदया निरोधमार्गः न ज्ञानं न प्राप्तिः न अप्राप्तिः तस्मात् क्षारिपुत्राप्राप्तित्वात् बोधिसत्त्वस्य प्राज्ञपारमितमाश्रित्या विहारते अचित आवारणा चित आवारणा नास्तित्वात् अत्रस्तो विपर्यासातिक्रान्तो निष्ठा निर्वाणप्राप्तः त्र्यद्वा सर्वसम्बुधा प्राज्ञपारमितमाश्रित्य अनुतः सम्यक् सम्बोधिमभिसम्बुधा तस्मात् ज्ञातव्यं प्राज्ञपारमिता महामन्त्रो महाविद्यामन्त्रो अनुतरामन्त्रो समा असमा असमामन्त्रः सर्वदुःखाप्रशामना सत्यम् आमीत्यत्वात् प्राज्ञपारमितया उक्तो मन्त्रः तद्यथा गते गते पारगते परसं गते बोधिस्वाहा गते गते पारगते परसं गते Bodhisváha. Gate, gate, pára gate, parasam gate. Bodhisváha. Tak skončíme jako obvykle předání zásluh pro dobro všech bytostí. ಆಕಾಸತ್ತ ಚಬುಮಠ ದೇವ ನಾಗ ಮಹಿದಿಕ ಪುಣ್ಯಂತಂಗ್ ಅನುಮೋದಿತ್ವ ಶಿವಮರಕಂತು ಲೋಕಸಹಸ್ರನ ಆಕಾಸತ್ತ ಚಬುಮಠ ದೇವ ನಾಗ ಮಹಿದಿಕ ಪುಣ್ಯಂತಂಗ್ ಅನುಮೋದಿತ್ವ ಶಿವಮರಕಂತು ದೇಸನ ಆಕಾಸತ್ತ ಚಬುಮಠ ದೇವ ನಾಗ ಮಹಿದಿಕ ಪುಣ್ಯಂತಂಗ್ ಅನುಮೋದಿತ್ವ ಶಿವಮರಕಂತು ತುಮಂಪರಂ sabitio vivajantu, sabarugo vinasato, mate bhavatvantayo, sukhi digayuko bhava, bhavatu sabamangalam, rakhantu sabadevata, sababudhanubhavene, sabadhammanubhavene, sabasanghanubhavene, sada sote bhavantu te devo vasatu kalene, sasa sampati hotu cha, pito bhavatu loko cha, raja Bhavatu Dhammiko